Nakon toga prebacujemo se jednu novu tematiku, a to je ženska odjeća hijab. Nažalost, o toj tematici bi se trebalo držati jedno veliko predavanje. Prvo o tome da se postiču muslimanke na pokrivanje, jer znači kroz historiju islama, onaj ne znam da je bilo vrijeme kada su muslimani toliko, odnosno muslimanke toliko zapostavile islamsku odjeću hijab, tako da onaj prva stvar o kojoj treba govoriti jeste bitnost hijaba, ali mi ovdje govorimo striktno znači o, propisima koji se vezuju za odjeću. Isto tako s druge strane imamo sestre koje nekada, pa hajde reknimo i možda u dobroj namjeri, naprave neke prekršaje noseći hijab koji mogu skupo koštati. Allah poslanji kaže dvije kategorije ljudi, znači Allah poslanji prijeti im bukvalno da neće osjetiti miris ženeta koji se, kaže, čuje toliko i toliko. Jedna od tih kategorija jeste žene, kaže, koji su pokrivene otkrivene. I mi, nažalost, nedijetko možemo vidjeti ženu koja kaže, ja sam pokrivena, a kada bi je pitao, a šta si sad pokrila, da nam lakše je bilo nabrojati šta je otkrila nego pokrila. Znači, ko što smo jučer spomenuli, čovjek ode u džamiju da klanja i tamo izgubi abdest u prvom safu stid ga da iziđe, i u i došao da bude pokuran Allahu, on po određenim učenjacima je počinio djelo kufra. Tako nemoj da vas zavarava to što imaš dobru namjeru, želim da budem pokrivena, da je to dovoljno. Ne, želim da budem pokrivena, ali onako kako mi to vjera nalaži. Onako kako hijab treba da stvori one, ajde da kažemo, plodove koji se očekuju od hijaba. Hijab treba da zaštiti ženu a ne kada vidiš sestru pokrivenu, da bukvalno znaš sve o njoj. Osim što ne znaš boju kosi. Mimo toga sve znaš. Da si krojač mogao bi joj skrojiti suknju bez da je mjeriš. I nije to nikako izmišljanje no tople vode, svi vi znate da je to tako. Žena znači treba da kada nosi već hijab, da ga nosi onako kako je to pojasnio Allah poslanik alihi salatu wasalam, odnosno kao što nam govori argumenti. Pa primjer radi, jeste prvo da hijab pokrije cijelo tijelo, osim onoga što postoji razilaženje kod uleme, lice i šake, kada izlazi napolje. Mimo toga žena treba da pokrije sve. Također da, ne, da bude od, ajde da kažemo, guste tkanine, šta se misli pod gustom tkaninom, da nije proziran. Nerijetko se dešava opet isto tako da žene pokriju, pogotovo ljeti, mahrame koje su prozirne, pokriju obuku košulje koje su prozirne, pa ponekad i suknje koje su prozirne da Allah oprosti. Također, hijab treba da bude prostran, da ne oslikava dijelove tijela. Tako da je, mm, znači, hijab je izgubio svoju smisa onog momenta kada žena pokrije mahramu i dole obuče suknja hlače, a suknja hlače su nekad, nekad su one ekstra, šta sve može biti još. Također, hijab ne smije biti, znači, namirisan, ne smije se oponašati njime odjeće muškaraca, što obuhvata hlače i što obuhvata pantaloni i slično tomi. Također, da ne liči odjeći nedjernica i da ne bude od odjeći koja je, od ona odjeći koja potpada pod pojam prepoznatljivosti. Ovdje je jedno pitanje koje je potrebno za naše podneblje, to je dvodijelni džilbab za žene, odnosno hijab za žene. Velik broj učenjaka današnjeg doba, od kojih je stalna komisija u Saudijskoj Arabiji, su dozvolili da žena izađe na ulicu u dvodijelnom džilbabu. Naročito žene koji rade u školama, žene koji rade u bolnicama, gdje je mnogo lakše ženi da se kreće kada ima dvodijelni, znači džilbab ili hijab, žensku odjeću, onaj, ali svakako tu treba paziti da se to vremenom ne pretvori u neko izigravanje sa hijabom, da to ako je tunika da bude široka tunika, ako je dole suknja da bude široka suknja, po tim uvjetima islamski učenjaci su dopustili da žena iziđe iz kuće pokrivena sa mahramom, sa košuljom koja je široka dobro široka sa suknjom koja je dobro široka i da ta košlja svakako bude znači ono što danas sestre zovu tunika znači duga onaj da to ne budu neki kaputići da to ne budu neki onaj ne znam ja već šta se sve nosa u svakom slučaju hvala Allahu kada je to dozvoljeno pogotovo kažemo za sestre koje su zapošljene da li u školama da li u bolnicama i na nekim drugim mjestima gdje im je mnogo lakše se kretati u takvoj odjeći